աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ տանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Ինչպես մենք արդեն նշել էինք մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում, Ադրբեջանը այցելել Ուզբեկստանի նախագահը իր տիկնոջ հետ եւ պատվիրակության իհարկե շքախումբի հետ մեկտեղ։ Նա, ինչպես արդեն տեղեկացել ենք, այցելել է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի տարածքներ, իսկ 3 նաև մեծ շուկով Իլհամ եւ Մեհրիբան Ալիևները նրան դիմավորեցին Շուշիում, օկուպացված Շուշիում։ Ուզբեկստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, նրանց տիկիները զբոսնեցին պատմական մեր մայրաքաղաքով, ուրախացան եւ այլն։ Սա իվս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իսկապես թուրքական այդ համախմբվածությունը Ադրբեջանում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Ինչքան էլ ցավալի չլինի, մենք պետք է համապատասխան հետևություններ ունենք եւ ոչ միայն հետևություններ եւ նաեւ քայլեր։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ նույն Ադրբեջանն է մեզ ցույց տալիս ինչպես պետք է վարվել։ Այսպես Ադրբեջանը այցելել Բելգիայի արտգործնախարար Խաջալաբիբ։ Նա պետք է նաեւ հանդիպեր Իլհամ Ալիևի հետ, բայց Ադրբեջանի նախագահը մերժել է նրա հետ հանդիպումը։ Գիտեք ինչ պատճառաբանությամբ։ Շատ հետաքրքիր։ Հայկական հարցերին եւ հայկական կողմին սատարելու համար։ Դրա համար մերժել է Բելգիայի արտգործնախարարի հանդիպում։ Սա դիվանագիտական սկանդալ է, բայց իրենք որևէ ձևով չեն քաշվում, կաշկանդվում այդ ամենից ադրբեջանական կողմում։ Մենք էլ նույնը պետք է անենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե այցելել է Ուզբեկստանի նախագահ օկուպացված Շուշի։ Համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Միայն դրանով մենք կարող ենք եւ մեր արժանապատվությունը եւ իհարկե նաեւ քաղաքական դիրքը ամրապնդենք։ Շատ կոշտ հայտարարություններ արեց Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Ռուսաստանին դեմ։ Այսպես հանդիպելով այսպես կոչված Ղրիմյան հարթակում նա հայտնեց, որ Ուկրաինայի մաս է անկախտելի Ղրիմը եւ որ Թուրքիան ճանաչում է եւ ճանաչելու է այն միմիայն Ուկրաինայի մաս։ Խնդրեմ, տեսնում եք ինչ քաղաքականություն է վարում։ Եվ ռուսների հետ արևտրի մեջ է մտնում, եւ հարվածում է, եւ նվաստացնում է, բայց քանի որ համակարգված եւ սկզբունքային քաղաքականություն է վարում, ամեն ինչ շատերի կուլ են տալիս։ Այսինքն այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ սկզբունքայինությունը եւ ազգային շահերին հետևելը երբևիցե ված բանի չի բերում։ Իհարկե ողջամիտ սահմաններում սկզբունքայնությունը չի նշանակում շիզոֆրենիկ մոտեցումներ։ Բնավ սկզբունքայնությունը դա པարզ է, շատ կարևոր մի այսպես կեցվածք է հիմնված թե ազգային շահերի, թե արժե համակարգի եւ թե իրավիճակի վրա։ Ну բոլորի համար շատ հետաքրքիր էր եւ կարելի ասել դարձել էր համար 1 տեղեկությունը աշխարհում մի քանի օրում Պրիգոժինի մահվան հետ կապված այդ փաստը, մենք գիտենք, որ Տվերի մարզում ինքնաթիռը կործանվել է, որի մեջ նստած էր նաև Պրիգոժինը։ Նույն իհարկե սա արդեն շահարկումների առիթ է դարձել, մեկը ասում է, որ սա իրականացրել է Ռուսաստանի իշխանությունը, մյուսը ասում է արևմուտքն է իր լրտեսական ցանցի հետ մեկտեղ որպիսի ապակայունանա Ռուսաստանը։ Չի բացառում, որ ուղակի նաև եղել է իսկապես տեխնիկական խնդիրներ կամ եղանակային պայմաններ։ Ինչևէ, հարցը նա է, որ Վագների հրամանատար Պրիգոժինը այլևս դարձել է պատմություն։ Ինչ զարգացումներ տեղնեցան դրանից հետո եւ տեղի կունենան, հատկապես ցույց կտա ժամանակ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Այսպիսինն էր թանկագին բարեկամներ։ Անցած մի քանի օրերի մի շարք կարևոր իրադարձություններ կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։